onomatopeoi estas cie comprenatai. Ie la comenzo de la evoluo de homa lingvo versaine staris onomatopeoi. Tion indicas novai experimentoi de esploristoi. Ili audigis la samain onomatopeoin al homoi, kiui parolas tutte malsamain samain lingvoin. Cai tiui onomatopeoi, estis plei parte comprenatai. Gis nun, oni estis supposinta che videblai gestoi, exemple flugilezze movila bracoin por birdo, liveris la essenzain constru elementoin por la ec esto de homa lingvo, che el tio evoluis la unuae homae lingvoi. Nia studajo pruvas, che lingvo povas ancao esti crescinta el onomatopeoi, diras sciencistino pri fonologio de la Leibniz Centro pri generala linguistico en Berlino. La relative mal ambiguai resultoi estis por mi ege surprisai. Por la studaggio, chiu aperis en faca periodaggio, la sciencistoi prilumigis, chu parolantoi de tutte malsamae lingvoi cie en la mondo, povas compreni tridec malsamain signifoin helpe de onomatopeoi. Tiu cele, oni electis signifoin ciui aperas en ciui culturoi cae ciui povus esti signifai en la frua evoluo de lingvo la signifoi amplexis vivuloin, precipe homoin cae bestoin, infano, viro, virino, tigro. Sen vivain obiectoin cae statoin, trancilo, fairo, stono. Agoin, collecti, cuiri, casci. Etsoin, acra, malacra, granda quantigantoin, unu, multai, cae demonstrain pronomoin, tiu, tio. Montrigis, che tiui onomatopeoi, ciui estis productitai de angla parolantoi, povis esti comprenatai de homoi cum tutte malsamai culturai cae lingvai fonoi. En la studo parto prenis parolantoi de dudec ok lingvoi, inter ili ancau gruppoi el culturoi sen scriba lingbo, ciel la parolantoi de la palicura, ciui vivas en la Amazonia arbarego, cae parolantoi de la Da'akie sur la insulo Ambrimo en la sud pacifica Vanuatuo. Sen depende de la lingua fono, La parto prenanto e perceptis la intensita insignifoin de la onomatopeoi con certezzo de trafo chiu situas for de pura hazardo. Stienzistino de la centro en Berlino comentas. Niai resultoi montras che la acustica spazio habas grandan iconan potenzialon cio ebligas al ni homoi intercomprenigi sen lingvo. Tio estas io cio cundligas nin de Japanio gis Amazonio. Ni havas plida comunae traitoi ol ni pensas. La esploristoi el trovis, che quelcae signifoi estas generale pli bone comprenatai ol aliai. En la interreta experimento, la precisezzo atingis naudec hoc procentoin por la verbo dormi, gis tridec quin procentoin por la demonstra pronomo tio. Plei bone la partoprenantoi povis ecconi la signifoin dormi, mangi, infano, tigro, cae aquo. Dum ili plei mal bone ecconis la signifoin tio, collecti, malacra, acra, trancilo. La resultoi de la studagio liveras clara in indicoin por tio, che iconai vocalisoi, do onomatopeoi, versaine conducis al ec esto de parolatai vortoi. La esploristoi tamen ancau credas che iconai gestoi same ludis decidan rolon en la evoluo de homa comunicado, ciel tio ja estas trafa en la moderna ec esto de gestai lingvoi. Nia hodiaua parolata lingvo estas mult moda, giti al povas esti el crescinta, el onomatopeoi, cae el videblai gestoi.